літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы, выканаўца артыстка лікапташук. Апейка вярнуўся на сваё месца. Жыхары вагона проста на вачах мяняліся. Новая змена з порсткім тупатам, штурхаючыся, хапаючыся сапучы, разыходзілася па калідоры, па ячэйках з чамаданамі, з клункамі, з мяшкамі. Чырвонаармейскай каманды ўжо не было. Сядзеў толькі адзін чарнявы, мабыць, адпускнік. Смеючыся, ён зазірнуў у кніжку, якую дзяўчына нібыта спрабавала чытаць. Апейка зноў глядзеў на мітусню на пероне, разглядаваў новых пасажыраў, глядзеў, як цягнік прабіваецца праз блытаніну вуліц, вулічак, бляшаных дыгонтавых дахаў. вочы яго мімаволі лавілі праявы чужога жыцця. Вось сані з дрывамі, пры іх дзве постаці, цётка гаражанка і вясковы дзядзька з пугаю. А вось чародка дзяцей каля горкі, на саначках з канькамі, а вось забітая дужка крама, скрыва павісла адарваны з аднаго краю шыльдай. Кружыліся за шыбкамі поле, ляскі, беглі вёскі, Вагон прухка пакалыхвала. Спорны імклівы стук ад кола ўнізе ўсё больш аддаляў роднае мястэчка. Новыя краявіды, новы шыр, дарогі, снягі падбягалі, знікалі, змяняліся, і ў гэтым імклівым лёце ўвесь час не адступалі, кружыліся думкі ахвотна апейка думаў пра добрае цікавае пра сесію пленум сустрэчы са знаёмымі і адганяў трывожнае назольнае што прымушала ныць сэрца адганяў гэтыя думкі а потым лавіў сябе на тым што зноў думае пра тое што вярэдзіць душу пра леся пра галенчыка пра башлыкова пра брата про і наогул пра будучыню сваю. У ёй з'явілася нядобрая невядомасць пра тое, як жыць і быць. Саўчык, падумаў апейка. Ён звязаны з класава чуждымі элементамі. Ну вось чаму такое вялікае значэнне мае хто твой брат? Чаму яно становіцца часам не меншым, а нават нібы большым, як тое, хто ты сам? Людзі ж не выбіраюць братоў сабе, Гэта ён тады ўдала сказаў башлыкову, Не выбіраюць братоў, дзядзькоў, цётак, пляменнікаў, бацькоў. Чаму загадзя навек запісана, што адносіны з імі могуць быць толькі прыязныя, што яны абавязкова неяк уплываюць на цябе. Яны на цябе, а не ты на іх. Чаму ты абавязан адказваць не толькі за сябе, але і за іх, якіх у вёсках можа быць дзясяткамі. Ну, канешне, тут у яго ніхто-небудзь, а брат, родны брат, гэта праўда. Але ж гэта, калі задумацца, яшчэ лепш гаворыць пра тое, як неразумна дабівацца да стыляванай чысціні ў біяграфіі па часці сваякоў. Ну чаму такі клопат пра ідэальную біяграфію? Клопат куды больше, чым клопат пра ідэальнасць дзейнасці чалавека – Ну возьмі таго ж башлыкова. Ідэальная біяграфія яго як бы ўжо загадзя спісвае яму якія-небудзь грахі ў рабоце. Чаму? Як бы ўжо чалавек з такой біяграфіяй сам па сабе ідэальны ва ўсім, ва ўсіх сваіх учынках. Хоць у жыцці часта бывае зусім наадварот. Чаму багата хто лічыць, што жыццё, Можа каціцца гладзенька, роўненька, як паравоз па рэйках, Чаму некаторым бачыцца ўсё жыццё такім просценькім, нямудрым, калі і дурню відна, якое яно няпростае, гэтае жыццё, асабліва у крутыя, як цяпер паваротныя часы. Чаму іншыя нават падазрона глядзяць на старанне разабрацца разумна, разабрацца справядліва, не біць з пляча. Часта найбольш цэніцца проста лінейнасць, якую невядома чаму завуць прынцыповасцю, хаця гэта найчасцей чэрствасць і неразумнасць, ды яшчэ выдаюць іх за знак асаблівай рэваляцыйнасці, і адданасці справе. За акном прыляталі неспакойныя рваныя кудлы дыму з паравоза. І гэтак жа рвана ішлі думкі ў апейкі. У развагі ўваходзіла цікаўная, загадкавая, А чаму гэта раптам выклікалі ў мінск белага, які ехаў тут днём раней. Потым зноў ішлі развагі пра башлыкова, што можа проста лінейнасць яго ад маладосці, ад няведання жыцця, што пажыве, пераменіцца не інакш. Жыццё таксама вучыць. З радасцю апейка думаў пра белага. Вось ён, можа сапраўды чалавек ленінскай вывучкі. Усё больш ён адчуваў набліжэнне мінска. І ўжо як пра блізкае абавязковае думаў пра тое, што зробіць ён за гэтыя дні. І самым першым нязменна было сустрэцца за лесем. ўвечары. Горад спаткаў россыпам агнёў на пуцях, улічных ліхтарах, у вокнах. Каля дзвярэй з вакзала ў горад сухарлявы чалавек у капелюшы пытаў, ці ёсць удзельнікі сесіі цэнтральнага выканаўчага камітэта. Праз некалькі хвілін апейка, Анеся і яшчэ двое незнакомых дзядзькоў кацілі ўжо святочна ўзрушаныя аўтамабілем па святочна прыгожых вуліцах сталіцы. Зіхцелі беглі агні, зіхцеў вясёлава іскрыўся у святле агнёў снег. Мільгалі постаці, вокны, пад'езды, урачыстая чырвань транспарантаў, пачэпленых цераз вуліцу. Калі прыпыніліся, прагрукатала вялізнае са светлымі вокнамі дзіва. <gasps> Трамвай, сказала з захапленнем Аніся. Чулая радасць поўніла сэрца апейкі. Апейка пазнаваў. Вось яны ехалі па вуліцах. Вось вуліца 11 ліпеня. Вось советская, а вось ленинская, камуністычная. Вышлі яны на пляцы волі каля гасцініцы Еўропа. Аніся была не толькі ўсхваляваная, але і трохі разгубленая. Хаваючы разгубленасць увесь час паглядывала на піку, як бы чакаючы яго парады. Шафёр узняўся памагчы паднесці ёй чамаданчык, а Аніся ўсё вінавацілася, што вось і сама магла б паднесці, проста не ведала, куды дзець рукі. У гасцініцы іх спаткалі яшчэ больш ветліва, запісалі ў момант, далі пакоі. Далікатна рухавы хлопец папрасіў адну не затрымлівацца, спусціцца сюды ж, каб ісці ў рэстаран абедаць. Апейка злавіў Анісін позірк і сказаў, што зойдзе па яе, што прыйдуць сюды разам. Ветлівасць, чысціня, цішыня апейку заспакойвалі і яшчэ ўзмацнялі настрой святочнасці радаснай лёгкасці. Пакой быў добры, такі ж чысты, прывабны, як і ўсё тут. Паўз сцены тры лужкі нікеляваныя шаракамі, а пасярэдзіне квадратны засланы бедлым пакрухмаленым абрусам стол. Усе лужкі былі вольныя, і апейка ўзяў сабе бліжні. На стале акуратна ляжала некалькі газет, паклапаціліся і пра гэта – Ён узяў адну з газет праўду. Вочы адразу выхапілі пленум цэнтральнага камітэта выканаўчай партыі Беларусі аб выніках і далейшых задачах калгаснага будаўніцтва. Рэзалюцыя. Апейка нецярпліва прабег вачыма, пашкадаваў, што трэба ісці, рашыў, што прачытае гэтую рэзалюцыю адразу як вернецца. Пасля дарогі, недаспанай ночы асалодую было плюхацца над белым умывальнікам, надзяваць чыстую сарочку, завязваць не вельмі звыклы гальштук. Калі глядзеў у люстра, раптам зноў без прычыны без думак упаўзла нейкая трывога, нейк асабліва чутная, недарэчная сярод усёй гэтай святочнай бесклапотнасці. Але ён не паддаўся трывозе, адагнаў назольнай гатовыя панаваць думкі, але святочнай бесклапотнасці неяк ужо не было. Чуў сябе зноў на неспакойнай зямлі. З неспакойнасцю глядзеў і за акно. За прыпарушанай трохі шыбкай былі званіцы пляца волі, а потым будынак, цэнтральнага выканаўчага камітэта. Потым голас кверак ішоў ціхі сняжок, но ўспамін асабліва блізкі цяпер прыйшоў алесь, алесе ў воблік, у вышыванцы і клопат пра яго. пастукаў у пакой да Анісі, та яшчэ збіралася. Аніся выглянула цікаўна ў дзверы, заплятаючы касу. Радасна сказала, што зараз збярэцца, заходзьце. Але апейка не пайшоў, пачакае тут у калідоры. Чакаць давялося нядоўга. Праз хвіліну заплеценую ўжо з русявай касой, Аніся выскачыла зноў увяла апейку ў пакой. Была яна ў той жа шэренькай шаўётавай жакетцы, у картовай спадніцы і ў ботах вялікіх, важкіх. Але кругленькі твар быў такі вясёлы, цікаўныя вочкі блішчэлі так молада, што апейка нават сам павесялеў. Яго адразу ўцягнулі ў спрэчку. Анісі і суседка спрачаліся надзяваць ці надзе... не надзяваць хустку. Суседка гаварыла, што ў горадзе ў сталоўцы ці ў татрах сядзяць усе без хустак, а Аніся пярэчыла: Без хусткі нядобра, якась стыдно, казала яна, як усё адно не адзеты перад чужымі. Вочки Анісі, як не хавала, блізкалі шчасцем, калі завязаўшы хустку, раз потым другі няёмка знарок строга паглядвала ў люстра то была нібы не проста кашаміравая зялёная хустка, а асаблівая краса, у якой твар цвіў як адна з тых агністых кветак, што так хораша гарэлі на зеляніне хусткі. То была самая вялікая анісіна прыгажосць. Ці дзіва, што Іван Анісімавіч апейка цвёрда без знаку якога-небудзь сумнення падтрымаў анісю. Ну вот, Звілі кубелца за рынай цітаўнай, гаварыла ў калідоры Анісе ласкава, як бы прасіла прабачэння ў суседкі за тое, што не паслухалася. Як дзве птушкі ў гняздзечцы аказаліся. Зляцеліся з розных старон свету, а от у адным кубелцы. Давольная Анісе зіркнула на апейку. Так што вы не думайце болей нічога за мяне, Іван Анісімавіч, цяпер не прападу. Абыходлівы белатвары хлопец з цэнтральнага выканаўчага камітэта толькі намерыўся правесці іх у рэстаран, калі за дзвярэй паказаўся нізкі таўставаты дзядзька у паліто з каракулев, з каракулевым каўняром і ў стаўбуновай каракулевай шапцы. Зачыніўшы дзверы, ён неяк смешна няўклюдна пашэргаў чарвікамі ў галёшак, аціраючы рэшткі снегу потым азірнуўся, убачыўшы апейку і жанчын, падаўся проста да іх. І апейка яго пазнаў. Гэта чарвякоў, старшыня ЦВК Беларусі. Ён проста неяк павязковаму падаў усім руку з халадалую на ветры мяккую сціплую. Ну, як уладзіліся, запытаў чарвякоў найбольш у жанчын. У якім пакоі? А непаганы, Цёплы, ціхі, чарвякоў пацікавіўся апейкавым нумарам, даведаўся ці паабедалі. Ну што ж ты, братка, морыш людзей голадам, папракнуў хлопца так лагодна і так весела, што ўсе разам засмяяліся. Александр Рыгоровіч, прыехалі яшчэ, хацеў бы удалажыць хлопец, але чарвякоў перапыніў. Пагаворым, братка, потым пра гэта. Людзі, братка, з дарогі, галодныя. Дзіўна добра было пасля яго гутаркі. Нічога нібы і не сказаў асаблівага, а ў душы асталося светлае, лагоднае. Мабыць, гэта ішло ад незвычайнай прастаты ў абыходжанні, натуральнасці і добрай зычлівасці ва ўсім, што ён казаў. У тым, як ён трымаўся, як гаварыў, не было і знаку той знарокавай разлічнай дэмакратычнасці, калі кіраўнік нібы падладжваецца, падрабляецца пад прасцяка і робіць і гаворыць усё толькі таму, што так трэба. А ў тым, як трымаўся чарвякоў, Чулася, што ён трымаецца так таму, што інакш не можа трымацца, што ён звык да гэтага, што яму няма ніякага клопату пра тое, як яму выглядаць між людзей. І ўсе неяк адразу пачулі: просты, вельмі добры чалавек чарвякоў. Апейка ж падумаў, што ў тым, як чарвякоў трымаецца, у тым як вольна як шчыра ёсць трохі і ад звыклага ўжо адчування што яго ведаюць і любяць і будуць любіць Увечары, калі сядзелі ў рэстаране, чарвякоў без палітой, без каракулевага стаўбуна паявіўся зноў. Нейк таўставаты, здаецца, прыгорблены, з пацёртым партфелем на жываце агледзеўся, важка няўклюдна патупаў каля стала, дзе сядзеў апейка з жанчынамі крэслы былі ўсе заняты, і тады чарвякоў, прыціснуўшы локцем портфель, узяў адну ад суседняга стала і сеў за імі. Яшчэ да таго, як ён уладзіў на каленях портфель, падышла спяшаючыся афіцыянтка. Борзда пачала ставіць талерку, фужэр, лажыць відэліц, лыжку, але чарвякоў лагодна спыніў яе. Нічога не трэба. Хаця, піва пляшачку прынясіце, а больш не трэба. Я паабедаў нядаўна, зусім насыціўся. Спытаючы смачна піва тоўстымі усмешлівымі губамі, відаць, і выпіць, і пад'есці любіў у смак, чарвякоў неяк смачна за салодай казаў. Ну ось сягоння з дарогі паспіце добра, а заўтра пагуляйце дзень, паглядзіце горад, нашу сталіцу багата новага зрабілі красивы горад наш становіцца красивы Са... гэта значыць сталіца будзе сапраўдная а трамвай бачылі пайшоў універсітэцкі гарадок паглядзіце цэлы гарадок праўда мы будуем добры гарадок будзе студэнтам клініку будуем паглядзіце будуемся красивы наш горад мінск вы паглядзіце яго браткі адпачніце заўтра дзянёк добра пагуляйце горад паглядзіце а паслязаўтра рабіць будзем рабіць ага сесія будзе важная важная Напіўшыся піва, надаваўшы парад, чарвякоў падазваў афіцыянтку, разлічыўся з ёй. Развітваючыся прызнаўся раптам па таварыску. Сам я таксама толькі што ў мінск паявіўся, учора толькі з Масквы, з пленума, Вялікія ж справы вырашылі там, вялікія. Апейка ў гэты вечар не пайшоў нікуды. Карцела ў пакой чакала газета. Калі ён вярнуўся ў пакой, як раней, нікога не было. Ён уладзіўся за сталом, разгарнуў шырокі ліст, адразу прынік да роўных важных радкоў газеты. Рэзалюцыя, перш нагадвала пра рашэнне 15 з'езда парты аб калектывізацыі дробных гаспадарак подводзіла вынікі таму што ўжо зроблена і апейка адзначыў мімаволі услед за бедняком у калгасы рушыла і серадняцкая масса пераход да суцэльнай калектывізацыі раёнаў і акруг у Уступ быў сціслы стрыманы, адразу за гэтым, як бы адказваючы на тое, што непакоіла яго, рэзалюцыя загаварыла аб тым, што бурны рост калгасаў выклікае разам багата складанага і цяжкага. І тут апейка Вугава увага брала ўсё асабліва востра. У строгіх словах адразу адчуў тую жывую бяду, якая назаляла і пякла яго увесь час як знаёмае асабістае вярэдзіла душу тое, што чытаў ён далей, нізкі ўзровень тэхнічнай базы, дрэнная арганізацыя, нізкая прадукцыйнасць працы, востры недахоп калгасных кадраў, амаль поўная адсутнасць неабходных спецыялістаў. Апеку была даспадобы праўдзівасць з якой рэзалюцыя гаварыла пра цяжкасці і вось за гэтай адкрытасцю ён бачыў што там на пленуме добра разумелі складанасць становішча і былі настроены дзелавіта сур'ёзна нібы пацвярджаючы яго спадзяванне рэзалюцыя тут жа дакладна фактамі пункт за пунктам стала паведамляць што будзе рабіць партыя для таго каб адолець цяжкасці і хутка пайсці далей І гэтая частка, можа, найбольш захвалявала апейку, чым далей больш і вельмі канкрэтна бачылася, як багата будзе зроблена, якое вялікае небывалае наступленне развіваецца. І гэта апейку радавала, надавала надзеі, па-баявому настройвала добрая прадуманасць далейшага. З ухвалай ён адзначыў, пачынаецца будаўніцтва двух вялікіх трактарных заводаў, заводаў камбайнаў і іншых машын. Запомніў як важную вестку, што ў вёскі на дапамогу павінна прыйсці моцнае папаўненне 25 тысяч перадавых рабочых. Пільна апейка убіраў у сябе нібы слухаў аднадумцаў, калі чытаў пра набалелае, што трэба зрабіць, каб падняць дысцыпліну ў калгасах, вылучыў асабістую адказнасць, кожнага за зробленае і матэрыяльную зацікаўленасць. Вось тут ён не вытрымаў і падкрэсліў. Пленум цэнтральнага камітэта партыі перасцерагае супраць недаацэнкі цяжкасці калгаснага будаўніцтва і асабліва супраць фармальна бюракратычнага падыходу да яго і яго вынікаў. Калі апейка дачытаў, сядзеў нейкі час задумня, не адпускала прачытанае. Акрамя адчування агромністасці таго, што так жыва ўбачылася, турбавала важнасць моманту і падумаў, не памыліўся, чакаючы, што будзе важнае рашэнне, як распарадак на наступленнях. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка Пташук.